ніякій не гетьманові, а просто чоловікові, як і він. Тепер став переді мною задягнений ніби на глум. Шапка падає на очі. Козацька свита куцина не закриває їй пупа, штани висять, як на опудалі, чоботи стоптані поруділі, як у бідного папасівського. Хто тебе задягнув так, вражий сину, ніяк не вміючи притулити Захарка до свого сну перерваного, позіхнув я. А хто б же, як не моя Розя, пане гетьмане, каже вона, мерщій та боржи, Захарку, каже до пана гетьмана. Він же все могутній, то, може, каже, ще й щось. А я вже знаю, що й сам Бог Ізраїля тільки бере до себе, а назад не вертає, пане гетьмане дорогенький. Розтріпаний і змучений з далекої дороги, він дивився на мене баламутними своїми очима з яких лилися обфітні сльози. Не вмів до ладу вимовити слова, аж я заярився, затопотів ногами, гримнув на нього. Що ти мокнеш, вражий сину? Чи для того мене збудила, бо я втирав твої сльози Вавилонські? Ой, пане, ой, гетьмане, упав на коліна Захарко. Він уже знав, у які глибини нещастя я западу, і хотів бути ще нещаснішим за мене. Чи ж я можу? Чи ж я нещасний можу сказати про те, про що не можу казати? Хіба ж я не вклонявся тій ясиці, тій гетьменші нашій, хіба ж не був її підніжком? І моя розвідки не мліла, бачачи пані Матрону в її красі, моє статі гетьманським. Ой, горе ж мені, горе. Був я, мабуть, ще сонний, бо ж впрост несправедливий, бо й рвав то його безладну мову ті плачі годині, гримний на Захарка. Ти не віра. Що тут верзякаєш перед гетьманом? Що Пане гетьмане, зашепотів Захарко лихоманкова, пане Хмельницький. Я не знаю пана. Я не знаю всієї його родини. І пані Ганни, хай земля її пухом, і пані Трони, хай вона царювала щасливо, і панських синків, таких же знатних, як і сам пан гетьман, ясновельможний. Та прискочив пан Тиміш до Чигорина. І що ж там сподівалося, пане гетьмане, вже не маєш своєї ясочки, своєї королевни своїй карці і утіх. Схаменися, наставив я долоні на Захарка, що мовиш. Немає її, немає, і вже ніколи не буде, заплакав Захарко. Я не міг повстримати ті гіркі його сльози, бо і самого стислося серце від страшного перечуття, а може, от правди, яку ліпше не знати. Гей, Джури, Загримів я, приберіть цього недоверка перед моїх очей, аби я не чув його, не бачив, нужба. Захарко йшов від мене без скарги, послушливо і покірливо, тільки глянув на мене так, що запеклося в моїм серці від того погляду. Три дні був я між світами, довкола панувала порожнеча, в яку не проникала ні жалість, ні любов, сама тільки ненависть і та ненависть терзала моє нещасне серце з катівською байдужістю, повільно, смакуючи, так ніби прагла продовжити те задоволення своє на цілі тисячі років. Знову і знов ставив я перед собою Захарка, допитувався, кричав на нього, тупотів ногами, кидався з кулаками, готов був веліти взяти його на козацьку муку розпеченим залізом тоді відступав, плакав разом з ним і не хотів вірити його сльозам і його розпачу. Що там сталося в Чигирині? Як і чом? Проганяв Захарка, проганяв Димка, який ще сторочив мені, аби перехопити Калинойського на підході до короля. Проганяв усіх, не хотів ні бачити, ні чути. Все марнота і все знущання. Примари обсідали мене звідусюди, чорні птиці смерті терзали мою душу. Мені хотілося вмерти, однак тіло жило далі для страждань і для очікування страждань ще більших. Вестон відчував саме лице своє. Ось воно тончиться, прозоріше, милості того, а може, й родового, і очі світяться неземним блиском старощів чи святощів. Блаженні, миротворці. Я не хотів бути блаженним, не тою мірою мені відмірено, аби був блаженний. Виблискував очима, хотів спопилити весь світ, а тоді мій погляд застигав і кам'янів, мов би, навіки, скам'янілі очі, пил земний на стопах і пісок на устах і доторки холодних вод небесних і земних на лиці на всім тілі, і вітер в очах, і запах трави молодого листя, і шум дерев, і крик птахів, все в тобі і з тобою, а тебе вже немає. Я захлинаюся в багнюці, вона підступає до уст, заливає горло, наповнює всього. Стаю землею, повертаюся в землю тужаві, твердну кам'янію, ні корчів, ні здригання. Та ні, я не вмер, я ще живий, однак хтось хоче моєї смерті, хтось жде її нетерпляче, вперто, тупо. Пес, породження всього нечистого всіх покидьків, що збираються довкола людини тисячі років, мішанина крові, смороду, гниття, гидь, лайно, піна, мертвочина. Той пес Виговський. Він добрий. Він вірний, як ніхто, він терплячий і покірливий, бо ж до моєї смерті, щоб знайти мій труп, відкопати розтягти кістки. Ненавиджу, хриплю йому в морду, сам собачою смертю здохнеш. Він не лякається мого крику, не зважає на мій відлякуючий вид.